Tractatus vigesimus alter Item alius de natale domini Exultemus in domino directissimi et spiritali iucunditate letemur quia in luxe dies redemptionis novae preparationes antiquae, felicitates aeternae reparator enim nobis salutis nostrae annua revolutione sacramentum ab initio promissum in fine reditum sine fine mansurum in quo dignum est nos sursum erectis cordibus divinum adorare mysterium ut quod magno dei munere agitur magnus ecclesiae gaudius celebretur deus enim omnipotens et clemens cuius natura bonitas cuius voluntas potentia cuius opus misericordia est statim ut nos diabolica malignitas veneno suae mortificavit invidiae predestinata renovandis mortalibus pietate suae remedia inter ipsa mundi primordia presignavit denuncian serpenti futurum semen mulieris quod noxi capitis elationem sua virtute contereret Christum scilicet in carne Deum hominem quae significans qui natus ex virgine violatorem humane propaginis in corrupta nativitate damnaret nam quia gloria bater diabolus hominem sua fraude deceptum divinis caruisse munericus et immortalitatis dote nudatum dura mortis subisse sententiam seque in malis suis quod dam de prevaricatores consortio invenisse solacium deum quoque iuste severitatis exigente ratione erga hominem quem in tanto honore condiderat antiqua mutase sententiam opus fuit secreti dispensatione concilii ut incommutabilis deus cuius voluntas non potest sua benignitate privari primam pietatis suae dispositionem sacramento occultiore compleret, et homo diabolice iniquitatis versutia actus in culpam, contra Dei propositum non periret, advenientibus ergo temporibus dilectissimi, quae redemptioni hominum fuerant prestituta ingreditur haec mundi infima Jesus Christus filius Dei de celesti sede descendens et a paterna gloria non recedens novo ordine nova nativitate generatus novo ordine quia invisibilis in suis visibilis est factus in nostris incomprehensibilis voluit comprehendi ante tempora manens esse coepit ex tempore universitatis dominus servilem formam obumbrata maiestatis suae dignitate suscepit impassibilis deus non de dignatus est homo esse passibilis et immortalis mortis legibus subiacere nova autem nativitate generatus est conceptus a virgine natus ex virgine sine paterne carnis concupiscentia sine materne integritatis iniuria quia futurum hominum salvatorem talis ortus decebat qui et in se haberet humanae substantiae naturam et humane carnes inquinamenta nesciret. Auctor enim Deo in carne nascenti Deus est, testante Arcangelo albeata Mariam, quia Spiritus Sanctus superveniet in te et virtus altissimi ob umbrabe tibi, idioque quod nascetur ex te sanctum vocabitur filius Dei. Origo dissimilis, sed natura consimilis. Humano usu et consuetudine quod credimus caret. Sed divina potestate subnixum est. Ut virgo conceperit, virgo peperedit, virgo permanserit. Non hic cogitetur parientis conditio sed nascentis arbitrium qui sic homo natus est ut volebat et poterat si veritatem queris nature humanam cognosce materiam si rationem scrutares originis virtutem confitere divinam venit enim dominus iesus christus contagia nostra auferre non perpeti nec succumbere vitiis sed mederi venit ut omnem languorem corruptionis et universa ulcera sordentium curare animarum propter quod oportuit ut novo nasceretur ordine qui novam impolute sinceritatis gratiam humanis corporibus inferebat portuit ut primam genetricis integritatem nascens in corruptio custodiret et complacitum sibi claustrum pudores et sanctitatis hospitium virtus divini spiritus infusa servaret quae statuarat deiecta erigere et confracta solidare et superandis carnis illegibris multiplicatam pudicitiae donare virtutem ut virginitas quae in alias non poterat salva esse generando fieret et in alias imitabilis renascendum quip autem dilectissimi quod Christus nasci elegit ex virgine non e apparet altissime fuisse rationis ut scilicet natam humano generi salutem diabolus ignoraret et spirituali latente conceptu quem non aliud videret quam alios non aliter credit natum esse quam ceteros cuius enim similem cum universis advertit naturam parem habere arbitratus est cum omnibus causam nec intellexit a transgressiones vinculis liberum quem ab infirmitate mortalitatis non invenit alienum verax namque misericordia dei cum ad reparandum humanum genus effabiliter ei multa supeterent hanc potissimum consolendi elegit viam qua a destruendum opus diaboli non virtute uteretur potentiae sed ratione justitiae nam superbia hostis antiqui non in merito sibi in omnes homines ius tyrannicum vindicabat nec in debito dominatu premebat quos a mandato Dei spontaneos in obsequium sue voluntatis ad lexerat. Non iteque iuste amiteret originalem deditii generis servitutem, nisi de eo quod subegerat vinceretur quod ut fieret sine virili semine editus est Christus ex virgine quam non humanus coitus sed spiritus sanctus fecundavit et cum in omnibus matribus non fiat sine peccati sorde conceptio hec inde purgationem traxit unde concepit quo enim paterni seminis transfusio non pervenit peccati se illic origo non miscuit in violate virginitas concupiscentiam nescivit substantiam ministravit ad sumta est de matre domini natura non culpa create est forma servi sine conditione servili quia novos homo sic contemperatus est veteri ut et veritatem suscipere generis et vitium excluderet vetus statis cum igitur misericors omnipotensque salvator ita susceptiones humanae moderaretur exordia ut virtutem inseparabilis a suo homine deitatis per velamen nostri infirmitatis absconderet illusa est securi hostis astutia qui nativitatem pueri in salutem humani generis procreati non aliter sibi quam omnium nascentium putavit obnoxiam vidit enim vagientem arque lacrimantem vidit pannis obvolutum circumcisioni subditum et legales sacrificii oblatione per functum agniove de incep solita incrementa pueritiae et usque in viriles annos de naturalibus non dubitavit argumentis inter hec intulit contumelias multiplicavit injurias ad maledicta opprobria, blasfemias, convicia, omnem postremo in ipsum, vim furore se fudit. Omnia temptamentorum genera percucurit, et sciens quo humanam naturam infecisset veneno, ne quaquam credit prime transgressiones exhortem quem tot documentis didicit esse mortale perstitit ergo improbus praedo et avaros exactor in eum qui nihil ipsius habebat insurgere et dum vitiate origines prejudicium generale persequitur, chirographum quo nite batur excidit ab illo iniquitatis exigens penam in quo nullam reperit culpam solvitur iteque le tifere pactionis male suada conscriptio et per in plus petendi totius debiti summa vacuatur fortis ille nectitur vinculi suis et omne commentum maligni in capus ipsius retorquetur ligato mundi principe et captivitatis vasa rapiuntur. Redit in honorem suum ab antiquis contagies purgata natura mors morte destruitur. Nativitas nativitate reparatur. Quoniam simo et redemptio alfert servitutem, et regeneratio mutat originem et fides justificat peccatorem quisque igitur christiano nomine pie et fideliter gloriaris reconciliationis huius gratiam iusto perpende judicio tibi enim quondam abiecto tibi extruso paradisi sedibus tibi per exilia longa morienti tibi incinerem et poverem dissoluto cui iam non erat spes ulla vivendi per incarnationem verbi potestas data est ut de longinquo ad tuum revertares auctorem recognoscas parentem liber efficiares ex servo de extraneo provehares in filium ut qui ex corruptibili carne natus es ex dei spiritu renascaris et obtinias per gratiam quod non habes per naturam axi te dei filium per spiritum adoptionis agnoveris deum patrem audias nuncupare. male conscientiae absolutus reatu ad celestia regna suspiret voluntatem Dei facias, divino fultus auxilio, imiteres angelos super terram, immortales substantiae virtute pascares, securus adversus inimicas temptationes propietate confligas, et si celestis militiae sacramentes servaveris, non dubites te in castris triumphalibus regis aeterni pro victoria coronandum cum te resurrectio pies parata suscepedit in regni celestis consortium provehendum habentes ergo tante spei fiduciam dilectissimi in fide qua fundati estis stabiles permanete ne idem ile temptator cuius iam a vobis dominationem Christus exclusit aliquibus vos iterum seducat insidius et hec ipsa presentis die gaudia et hec ipsa presentis die gaudia fallacie suae arte corumbat in ludens simplicioribus animis de quorumdam persuasione pestifera quibus hic dies solemnitatis nostrae non tam de nativitate Christi quam de novi ut di consolis ortu videatur honorabilis quorum cordam vastis tenebris o voluta et ab omni incremento vere lucis aliena sunt trahuntur enim ad hoc stultissimis gentilitatis erroribus et quia supra id quod carnali intuentur aspectu nequeunt aciem mentis erigere, ministra mundi luminaria divino honore venerantur, absit ab animis Christianis impia superstitio, prodigio mendacium, ultra omnem modum distant a sempiterno temporalia ab incorporeo corporea a dominatore subjecta quae et si mirandam habent pulchritudinem adorandam tamen non habent deitatem ergo virtus, illa sapientia, illa est colenda maestas, quae universitate mundi creavit ex nihilo. Et in quas voluit formas atque mensuras terrenam celestemque substantiam omnipotenti ratione produxit. Sol, luna, et sidera, sint commoda utentibus sint speciosa chenentibus sed ita ut de illis gratiae referantur autori et adorator deus qui condidit non creatura quae servit Laudate igitur Deum, dilectissimi. In omnibus operibus eius atque judicis, sit in vobis indubitata credulitas virginee integritatis et partus. Reformationes humanae sacrum divinumque mysterium, sancto atque sincero honorate famulatu. Complectimini Christum in nostra carne nascentem, ut aiundem Deum glorie videre meriamini in sua maestate regnantem qui cum patri et cum spiritu sancto manet in unitate deitatis in saecula saeculorum amen